Garazin izanen da, ospitaleko pijadek uste dut eh, elkartea dinen da, eta haiekin ikasten alda nola prebentzioa egin, nola eh, bula jaunkitu, nola senditu zerbait eh, gaizki dela, eta horako neskak joten aldira haien ganat, bali maituzte galderak, edo ez dakit, edo keskak, dudak, ala. Izanen da, igandearekin bilasterka li izanen dira, Uh, bat pixka bat emekiagoa, deitu duguna eh, tiuku-tiuku, bost kilometrokoa, beraz, ibiltzen alda edo lasterkaiten alda, eta bestea uh, denbora neugituarekin, uh, deitzen dela, kirolaria. eta amak kilometrokoa da.